بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه Anas ibn الحق Malik prenosi da je Allahov وفيه poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao u pravcu glave ako se radi o muškarcu, a u pravcu kukova ako se radi o ženi. Znači, staje se u visini mejtove glave ako je mejt muškarac, a u visini kukova ako je mejt žena. Enes ibn Malik prenosi da je Allahov poslanik sa osanem stao u pravcu glave ako se radi o muškarcu. Stao bi znači u pravcu glave ako se radi o muškarcu, a u pravcu kukova ako se radi o ženi. Evo je hadis bilježe sa verači sunu na 80. Ahmed i drugi i hadis ima dobar lanac prenosilaca, kako kaže imam optimizi. Samo red džundub radi Allahu anhu kaže, klanjao sam za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem dženazu namaz, ženi koja je umrla u nifasu, pa je stao u pravcu njenih kukova. I ovo je predaju zabilježilo se Buhari i Muslim. I ovo je stav, znači u pravcu u ravnini glave, ako je muškarac, u ravnini kukova, ako je žena, zastupa većina islamskih učenjaka šafijske, i habelijske pravne škole i to je stavi mama Ebu Hanife po jednoj verziji imamo Ibrahim Rafa i Muzira Fahavije Ibn Hazma Ševkani iz Haka i Dostremina Sejda Sabika i Šeha Albanija a što se tiče Hanefijske pravne škole kod njih je poznato i odabrano mišljenje da imam stoji ravnini mejtovi grudi bez obzira rad, o kom se spolu radilo. Znači, je muškarac ili žena stoji u visini grudi. Imam Malik smatra da će imam stati u ravnini kukova ako je meti muškarac, a u ravnini ramena ako je žena. Šta je ovo sad? Dobre. Suprotno, sunetu poslanika sa ovom osram. Je li novotarija? Ili ima Malik novotarija? Znači, to je ičtihad. Možda da je mama Malika nije došao hadis, a možda je došao hadis, ali bio šta? taj, možda ga nije prihvatio. Možda je našao stanovnike Medine da radi drugačije. A ima mali kad mu dođe jedan hadis, a rađe stanovnike Medine da radi drugačije, on prihvati šta? Postupak stanovnika Medine. Jer kaže, postupak stanovnika Medine je prenesen sa generacije na generaciju od vremena sahaba, kako su činili. Dok hadis jedan je došao, možda je ravija mogao pogrešiti možda je ravija mogao obrniti, možda je bilo da stoji u ravnini ovaj kukova koja je spala, sa ravnini glave, ako je žena. Pa se kaže, pa se hadis obrnuo, pa smatrao, znači, svoje mišljenje ispravi. Tako da, znači, to je ičtihad, kažemo, na to mi kažemo jače i slabije mišljenje, ništa drugo. Ne kažemo, znači, ono što znači vam izgovorili za stvarno otarije i tako dalje, nego kažemo jače i slavije mišljenje ili odabranije ili prioritetnije mišljenje i tako dalje. Za dženazu, kao i za propisane navaze, uvjetuje se nijet, abdest, okretanje prema kibli, pokrivanje stidi mjesta, čistoća odjeća i mjesta na kome se klene. Znači sve kao i propisani namazi nakon nijeta koji se donosi u srcu, ono što čujete, a, imam da govori na vojitu i tako dalje, a ljudi ponavljaju za njim, nema osnove, nego nijet se donosi kao i za sve druge namaze u srcu. Znači nijet je osnova da bude u srcu, neće se izgovarati na glas. Stvar nije da dođu kao stvar nije da znači za druge propisane namaze. I tada se dignu ruke u ravnini ušiju i u ravnini ramijena, shodno znači mezhebu ili shodno pravnom mišljenju, ali znači postoji jedno i drugo vjerodostane argument, da se može dizati znači u visini ramena i u visini ušiju, znači jedno i drugo, znači neće se docati, mehki dio ušiju se neće docati, jer hadis koji govori o tome, odbacili su hadijski stručnjaci, nego se znači samo dignu ruke, znači u ramenu, a ramena ili ušiju, i tu nema razilaženja među islamskim učenjacima, pitanju dizanja ruku ovaj, na dženazi, kao i kod propisani namaza. Svi se slažu da je kod propisani namaza sunnet da se dignu ruke pri početnom tekbiru. No, međutim, razilaze se kod drugih tekbira. Razilaze se kod drugih tekbira. Tako isto stvari sa dženazom. Potom će staviti desna ruka po lijevoj, isto kao na propisanim namazima. A, I nakon toga će se proučiti fatiha. Nakon toga se prouči fatiha. Talha ibn Abdillah ibn Auf kaže Klanjao sam sa Ibn Abbasom dženazu, pa je proučio El Fatihu i rekao, neka znaju da je učenje Fatihe sunnet. Na osnovu ovoj predaj Imam Buhari naslovio poglavlje učenje Fatihe na dženazi. Predio je zabilježio Imam Buharija. Ibn Abbas je učio Fatihu i kaže, neka ljudi znaju da je učenje Fatihe šta? Jedno je predaj kod Imam Resaje, koliko osjećam da se spominje, da je učio na glas. Da je učio na glas. Inače, na dženazi se uči kako? u sebi. Ali učio naglas da pouči ljude. Da pouči ljude, učio je naglas. To je bio znači štihad i vrampa sa radi Allah. I onda je kazao, neka znaju ljude, je to šta? Sunnet. Da kazali smo kada Ashab kaže da je nešto sunnet, onda je to, onda je po većini a, učenjaka islamske jurisprudencije, to se znači veže hadis za poslanika, sallallahu sallam, onda se smatra se da je hukmul marfu'a, fi hukmul marfu'a ili hukmu rafa, lehu hukmu rafa. Znači, hadis koji u svome propisu se veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vidimo da Imam Buharija znači na osnovu toga naslovio učenje na tajnom dženazi. Poznati Asab Ebu Mame je rekao sunnet je na dženazi namazu nakon prvog tekbira proučiti El Fatihu u sebi. Sunnet. Sunnet je znači praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ove nam predaje ukazuju znači da učenje El Fatihe sunnet a ovaj na dženazi i a, to je bilo poznato znači kod ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme I ovdje sam spomenuo mišljenje imamo šafi isto koji kaže kada kaže kada sam kaže da nešto sunnet, onda se to smatra sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, misli se na sunnet, znači obični ljudi. Neki učenjaci kažu da se uz El Fatihu može proučiti kratka sura, jer se u jednoj verziji Naba svoje predaje navodi da učio El Fatihu i suru, potom je rekao da je to sunnet istina. Proučio je i kratku, i kratku suru. Imam Ibn Munder kaže, nakon prvog tekbira, oko kome predaje učenja sure postoje razilaženje među islamskim učenjacima, ispravno da ona dobra, da može proći. To je ocija Ibn Munzira i drugi učenjaka. Ma Bejhek je prigovorio toj predaje, ali ispravno da ona može proći, da je dobro manca prenosilaca. Pa Ibn Munzir kaže, nakon prvog tekbira uči se Al-Fatiha. Ako se proči kratka sura, lijepo se postupilo. Učenje Al-Fatiha na dženazi je stav skupina ashaba i tabina. Zastupio ga šafijski i habelijski pravnici, Ebu Dawud ibn Hazm, Ishaq, Šaukjani, Abadi, Mubarek Furi i drugi. A što se tiče učenjaka Hanefijske pravne škole i mama Malika, oni smatruju da se na dženazi ne uči ništa iz Kur'ana. Kažu, nema od poslanika, sallallahu sallam, ništa jasno. Dženaza je vid dove, vid dove i ne uči se na dženazi Kur'an. Već se zahvaljuje Allah, žele moli za medu. I ovo je mišljenje jedne skupina sahaba i tabina. Osim što hanefijski pravnici kažu dozvoljeno je čovjeku da uči El Fatihu sa nijetom dove. Če znači, ako čovjek učio El Fatihu sa nijetom dove, ne smeta. Ali ne smije učiti sa nijetom učenja čega? Kur'an. Kao što neki učenjaci kažu da čovjek onda na seždu ne smije učiti Kur'an. Ali ako uči kur'anske dove ili ajete koji su dova, kažu može. Jer tada ne uči sa nijetom učenja Kur'ana, nego uči sa nijetom čega? Dove. Znači to je jedno mišljenje svakom slučaju, znači, u ovoj, on, u, na ovaj način dozvoljeno bilo je planetijskom, planetijskoj pravnoj školi učiti, Al-Fatihu. Pa Učenjaci koji zabranjuju ili ne dozvoljavaju učenje Al-Fatihe, dokazuju to predajom u kojoj se radi da Ibn Mesud rekao, Allahov poslanik, sallallahu ve selleme nije ukazao na učenje Kur'ana na dženazi. Nije ukazao na učenje Kur'ana na dženazi. Ova predaja ima slab lanac prenosilaca, I ona negira. I ona negira. A verzija Ibn Abbasa i Ebu Umame potvrđuje. Razumijete? Imamo jedne... Ajmo uzeti da je verzija Ibn Mesoda vjerodostojna. Nije bitno. Imamo vjerodostojne predaje koja potvrđuje, negira i imamo vjerodostojne predaje koje potvrđuju. To nam isto znači, mi stojimo na polju, dvojica ljudi stoje. I kaže jedan, ovim putem nije prošao Muhammed. Drugi kaže, jeste prošao, ja sam ga vidio. Kome se vjeruje? On neko je potvrđuje, koji negira. Koji potvrđuje, jer on ima dodatno znanje koga nema onaj koji... Jer onaj koji negira, on govori svojno svome znanju. Aisha radijallahu ta'ala ona kada kaže, ko on kaže da je poslanik sa osrednjem obavljao malu nuždu ostojeći, nemojte mu vjerovati. Zajte kaže, ja sam ga vidio da ovo vam. Ajša negira svodno čemu? Svome zdanju. Ono što ona ima. A Huzeife koji potvrđuje, on ima dodatno zdanje. On ima dodatno zdanje. Znači, kada bi bila vjerodostojna predaj Ibrume Sauda, mi smo prihvatili predaj Ibn Abasa i Bumame. A šta onda kada nije vjerodostojna? I onda šta kada kaže nije Allahov poslanik ukazao na učenje? Jer to jasno da se ne uči. Nije jasno, nije ukazao. Znači nije jasno da se ne uči, nije jasno da se ne uči Fatiha. Jer Ibn Mesud, može li kazati da je predaj Ibn Mesuda da se pripisuje poslaniku? Allahom poslanik nije ukazao na učenje. Može se to pripisati poslaniku sa osam direktno? Ne može, to je, Ibn Mesud je zaključio da Allah poslanik sa nije ukazao i to je njegovo mišljenje. Možda da je doveo Ibn Abbas i rekao, kako nije Allah se smirao? Znači, nije su Ibn Mesauda, njegove riječi nisu, ne mogu se tako lahko pripisati poslaniku za Lozrem, pored njegove slabosti i nejasnoće, kao što mogu riječi Krapasa i Ebu Mame. Pa na, ova, na osnovu ovoga, na, na ovaj način mi važemo argumente i gledamo koji su argumenti prihatljivi. Znači, moli se svaki argument, svaki argument ima nešto što je za njega i što je protiv njega. Što se može prehvatiti i što se može odbaciti od njega. Bilo se odbaci njegova jasnoća ili vjerozostojnost i tako dalje. Pa znači moramo vagati argumente, ali nije, znači, a, a, nije put Bukmina da kaže ja stedim mišljenje ove, te pravne škole i šta god ide za tim. Ne, nego treba gledati argumente i vagati, pa ponekad vidite da je Hanefijska pravna škola pogodila. Tri pravne škole kazale drugačije, Hanefijska kazale sa imamo argumente, kažemo, oni su pravi. Neka su odvojene malike, malike, neka se šafi odvoje i tako dalje. Znači, ovaj, gledaju se argumenti i gledaju se snaga, gleda se snaga, gleda se snaga argumenta. Znači, na dženan se uči a, a, fatiha. Ako čovjek prouči kratku suru, ne smeta, može proći kratka sura, <clears throat> sura de klas ili e, sura de keuter ili tako nešto. No, molim? asr jeste asr. Nešto od kratkih sura ako se prouči, no međutim kod fatiha je poznato učenje fatihe. Poznato učenje el fatihe. I ako se uči samo el fatiha, to je dovoljno, ne treba znači ništa pored toga, ovaj, nije obaveza, znači ništa pored toga učiti se tiče dove prije Fatihe, a, koja su učili Subhanake, koja nas Subhanake malo ima ovaj, u drugom, drugoj malo vodi, kada ne ženazi, tako? Ono Jest. Ovaj, a, a, mijenja se, no, međutim, to ima nikakve osnove. A, to je stav većine učenjaka a, e, Hanefijske pravne škole, Sufene Seurija, a međutim, a većina pravnika e, šafijske, habelijske pravne škole neće, nije prihvatila to kaže Ibn Muzir, nema predaja da, da, da su poslanik sa osanem ashabi u kabinu učili ovu dovu nakon tekbira. Ko je uči, ne zaslužuje ukor. a ko ostavi, također ne zaslužuje ukor. Mi kažemo, ove su riječi u redu, no međutim, ostaviti je preče i bolje, jer ono što nije činio Allahov poslanik sa osanem ashabi, sigurno to ne treba, da to ne treba činiti. I jednostavno je zadloga što je dženaza namaze je kratka, tako po svojoj formi. I što god više ubacivaš u nju, biva duda, duža. duža. Pa dok se znači ovaj ovaj dok se nešto doda, znači produžava se, a to nije cilj dženaze namaza. Pa je bolje da se to ne uči, jer to ne praktikovali prve, to nisu praktikovali prve generacije, a ako se prouči, namaz je ispravan, neće znači pokvariti namaz. Nakon učenja Al-Fatihe, to je znači bilo, nijet, dignu se ruke, vežu se ruke, prouči se Al-Fatiha, sura ko želi, A nakon toga donosi se drugi tekbir, donosi se drugi tekbir sa ponovnim nizanjem ruku. Ponovo se dižu ruke. Znači, ponovo se dižu ruke u visini ramena ili u visini ušiju. U jednom hadisu stoji da je Ibn Omer rekao Allahov poslanik sallallahu sallam je dizao svoje ruke pri svakom tekbiru kada bi klanjao dženazu. Dižao bi ruke pri svakom tekbiru kada bi klanjao dženazu. I ovaj hadis je dajiv. Ovaj hadis je slab. I nema od poslanika, sallallahu sallam, vjerodostojnog hadisa o dizanju ruku na dženazi. Nema vjerodostojnog hadisa, no međutim, vidjet ćemo da ima od ashaba. Ima od ashaba, tako da ne mora značiti da, je, da sve mora biti preneseno od poslanika, sallallahu sallam, nekad postupak ashaba ima, ashabi činili, drugi ashabi se nisu, neki činili, drugi se nisu prostavili, pa to ukazuje da je taj postupak, znači, legitiman. Ispravno je da je ovo, ova, ovo što se od Ibn Omara, ispravno da je, da je to postupak Ibn Omara, ne riječi poslanika sallallahu sallam, niti postupak poslanika sallallahu sallam. Jer ponekad ravija, nešto se prenosio od Ibn Omara i onda Ibn Omar, od ravija kaže, veže to za poslanika sallallahu sallam. Jer je to ona džada, to je, zna se da hadisi idu do poslanika sallallahu sallam, jedan put stane do Ibn Omara i nema neko da od ravija produži do poslanika sallallahu sallam. Pa se onda važe i otkriva se, znači, gdje su te skrivene mahane hadisa. Jer ovdje sve ravije vjerodo, povjetljive i pouzdane. No, međutim, jedan od njih je odletio i zave, ovaj, digao hadis do poslanika, sa osram, ali treba ga je zaustaviti kod ashaba, znači treba je da, da hadis bude znači, od postupa, postupka ashaba, ne, postupka poslanika, sa osram, pa se tako otkrije ta mahana i, isla, i hadijski slušanci kažu da je ispravno da se to predstavio od Ibn Omara, kako kaže Ibn Hađar, Raskalani, Išek Albani i drugi, a nije sto poslanika, niti je postupka poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa Ibn Omar tako radio, I kaže eh, Ibn Hađer Vaskalani da je Ibn Abbas dizao svoje ruke pri svakom eh, tekbiru kod ženaze i kaže da ovakve da je vjerodostojno. Kazali smo Ibn Hađer, ne smatramo kada eh, je Bože nikoga od učenjaka ne pa ni Ibn Hađera, no međutim znamo da je on imam umetaj kada kaže da je nešto vjerodostojno, sigurno da, da je znači da se može osloniti na njegove, na njegove riječi. Jer ova predaja kod Ibn Abbas je kod Saida Ibn Mansura u njegovom sunanu, ja nisam uspio naći tu predaju sunanu, možda je čak i u dijelu sunana koji je izgubljen, jer ponekad ljudi predaj on kaže bliži Ibnu Seker u svome sahihu. A sahih Ibnu Sekena je izgubljen. Čuo sam da ima jedna vizija u, u, u, e, manuskripta da se čuva u Njemačkoj negdje. I znajte da imamo dosta naših knjiga po, po Evropi i po Americi koje mi nemamo u islamskom svijetu kao manuskripti. Čuli se kod njih. Kada bi donijeli neko od tih knjiga našem učenjaku, on bi to sa tečnim zlatom platio. Iz vagove koliko ima, kao što su nekada odavna vremena halife, svaku knjigu plaćaju u zlatu. Napišeš knjigu, vagneš je na mizanu i koliko vagne koliko zlata dobiješ. Ovaj. Imamo dosta znači, tih knjiga, manuskripte koji se nalaze po eh, tim, eh, to je došlo vrijeme Tatara kada su odnesena iz Bagdada, kada je prestolnice, znači kada je odnesena biblioteka muslimana i tako dalje. Pa ima dosta tih ovaj manuskripta koji se čuvaju mimo muslimana, znači ne čuvaju se kod muslimana. Ali kažemo, dok je Ibn rekao da je predaj vjerodostojno, da se mi sa Inša Allah oslanjamo na njegove riječi. A dizanje ruku pri svakom tekbiru prenosi se od Omera i ali sa slabim mancima prenosilaca. Ali sa slabim mancima prenosilaca. No, međutim, ponekad, kada imamo vjerodostojne predaje, par vjerodostojnih predaje, pa dođe nekoliko slabih, znači skupa to sve ukazuje da je to bila legitimna praksa i da se to praktikovalo. I ovo više je zastupaju od Tavina, kaj si nebi Hazim, Nafe, Mujubeli, Bisirin, Hasan al-Basri, Atame, Kule, Zohri, Omer ibn Aziz, Wahab ibn Munebbi i drugi. Znači, ovo je e, praksa bila skupine tabina, a, da su, da su znači, dizali ruke pri svakom tekbiru na dženazi, na namazu. Imam Termizi kaže, islamski učenjac se razilaze po ovom pitanju, pitanje dizanja ruku, znači, kod mimo početnog tekbira, kaže, većina ashaba i drugi učenjaka smatraju da se dižu ruke pri svakom tekbiru dženaze namaza. Pored spomenuti ovo mišljenje zastupaju, imam Ebu Hanife po jednoj verziji, Ima Malik, isto tako po jednoj verziji, je Uzaj, Šafi, Ahmed, Mubarak, Ishak, Rumuzir, učenjaci šafijske, ahmedijske pravne škole. Drugi dio islamskih učenjaka smatra da se neće ruke dizati osim pri početnom tekbiru. I to dokazuje hadisom u kome Ebu Horeve kaže da je poslanik sa ova srna klanjao u dženazu i digao svoje ruke pri početnom tekbiru, zatim stavio desnu po lijevoj. Pazite. Evo Lele kaže da je poslanik sa osvajem padao u dženazu i digao svoje ruke pri počnem tekbiru, zatim stavio desno pod njegov. Ova predaja ima slab lanac prenosvaca, a da ima vjerodostojen, ukazuje da se ne dižu ruke. Ne ukazuje, ne ukaže se pri početom tekbiru. Znači, kada kažemo, trebala su doći četvorice u džamiju, kažemo došao je Alija. Ne znači da drugi nisu došli. Kad rekao, da je on rekao, digao je ruke pri početom tekbiru i nije pri drugima, onda gotovo da ja znam, digao ruku pri pošljenom tekbiru, možda je htio samo da spominje taj dio, znači, ili taj, taj detalj iz dženazije, nije, znači, opće spominio, znači, drugi tekbir. Prenosi se od poslanika, sa osadem, u drugim verzijama od Ibn Abbas, da je dižao, dižao ruku samo pri pošljenom tekbiru, međutim, isto tako predaje nisu vjerodostojene. Ovaj stav o nedizanju ruku pri ostala tri tekbira je, ili bolje kazi pri ostalim tekbirima, a doćemo do prve tekbira, koliko ima tekbira, znači, na dženaziji, Ovo je stav Enahaja Hasana, Hasana Enahaja i Suvejda Ebana i Bosmana i drugih drugi tabina. Zastupa ga je Theuri i većina učenjaka Hanefijske pravne škole Ibn Hazm Šaukjani, savremeni učenjaka od onoga šeha Albani. Šeha Albani smatra rahmetullahi alaihi da se ne drži ruke, nego samo pripočne na tekbir. Kažu, kaže postupak Ibn Omara je Ištihad ibn Omar. Te riječi imaju svoje mjesto, međutim, kažemo, imamo, iz ibn Omar imamo ibn Abbas. Imamo skupinu tabina. Ne znamo nikoga da sahaba da je suprotno radio. Imamo jedan hadis koji je daif. Imamo jedan hadis koji je daif. I imamo, a, imamo još od koga od sahaba. Smo spominjali da imamo predaju od Omera Enesa da su radili. Znači, Omer Enes radili slab lanac, jedan hadis koji je slab, imamo postupak dva sahaba, i postup tabijina i to je više većine učenjaka, tako da Allah najbolje zna da je jače više da sto čini. Ali ko ne diže, ne možemo kazati, ostavio se sudmet. Nemamo pravo da tako nastupimo. Nemamo pravo tako da nastupimo. Da kažemo, preče bi bilo da dižeš. Preče bi bilo da dižeš. A da kažemo, ostavio se sudmet, nema. kao u namazu. U namazu možemo kazati. Ko ne diže u namazu, kažemo, ostavio se sudmet. Jer imamo vjerodostojne predaje iz nevjerodostojnije hadijske izbirke da je poslanik sa osam dizao u namazu. Zato kaže Imam Buharija, ko kaže da je dizanje, kaže, ruku na namazu novotarija, on kaže, vrijeđa sahabe poslanika, sa osadom, jer ovo kaže u svome dijelu, Rafao Ljedej. Ima dijelo posebno koje je sakupio dizanje ruku na namazu. Kaže, i nema ni jednog ashaba da je ikad ostavio dizanje ruku na namazu. Ovo tra, kaže Imam Buharija, koji je najučeniji čovjek svih vremena za hadis i za hadisku nauku i za praksu ashaba. Ima hadisa, ima daif. Ima učenja kako... Desna sahaba koji su odav, koji je neobećan poslanik sa ima koji su dženet, ono da su dizali ruke sa onom početnom koji je to da je... Ima, ima skupina, ima skupina eh, hadisa koji ukazuju na, na, na slabost. Ima čak hadis u kome se kaže da ko diže ruku namazom je pokvara namaz, da nema namaza. I taj hadis lažan. I tako, uglavnom, eh, kažemo, imam Buharija tvrdi da niko od, od ashaba, da niko od ashaba nije nikada ostavio, znači, dizanje ruku u namazu. Nakon drugog tekvira, doneće se salavata poslanika sa osam vebu, mame prenosi da je jedan od sama rekao, sunite na ređenazi namazu, proučite nakon prvog tekvira al-Fatihu u sebi, zatim doneti salavata poslanika sa osam, potom dobiti mejtu iskrenom dovom nakon ostale tekvira, ali ne učiti na njima ništa iz Kur'ana, potom je preselamiti tiho u sebi u verziji koju prenosi imam Hakim, stoji potom će ga na jednu stranu. Ovdje kaže Ebu Umame da je jedan od ashaba rekao. Koji ashab? Ne zanima se, tako. Spomenuli smo pretom da su i ashabi poznali kod Ebu Sulita od Živanata. I koji god ashab da je to rekao, sve se to smatra znači ispravnim. Što se tiče salavata, nije preneseno od poslanika, sallallahu sallam, kakvo će salavata. Nema. Ali su najbolji oni, salavatu li Ibrahimije, koji se uče na tešehudu. Allahumma salli ala Muhammedu wa ala Muhammedu, kema salli ala Ibrahimu wa ala Ibrahimu, fila ala mine neka hamidu wa žubu, ala Muhammedu wa ala Muhammedu, znači koji se uče po namazu. Oni su najpotpuniji, najduži. Ako bi se proučio neki drugi salavati, neće smetiti, neće se smatrati, znači neispravnim. Nakon toga doneće se treći tekbir, će se neitu, znači ponovno dizanje ruku, I tome je dokaz Petrona Feda Jebu Mame i Hadis Ebu Hureyre u kome je stoji da je poslanik sa osnovim rekao kada budete kvaljali dženazu, dovite mejtu iskrenom dovom. I od poslanika sa osnovim se prenosi nekoliko dova različitih koje ćete imati ovdje u knjizi. Ovaj, da naučite bar da čovjek nauči jednu od ovih dova, hajde. Jednu bar od ovih dova da nauči, hajde, ako može više ispravno znači ima nekoliko dolova, ne znam tačno koliko imamo, od 5, 6. Ako se klanja dženaza djete, tu nema smetje učiti naredu dovu. Gospodom moj, učini ga zalogom nama i nagradom. Allah među Allah kuhlana selefen, o farotan, o zahra. Što se tiče učenja dove nakon četvrtog tekvira, ponosno se četvrti tekvir, Znači, dovi se mejtu, me nakon trećeg tekbira, nakon četvrtog tekbira, dovi se, znači mejtu, a može se dobiti, znači, općenito muslimanima. Ali dova nakon četvrtog tekbira, oko nje islamski učenjaci imaju različita mišljenja, većina šafijski, neki hamberijski pravnici i malikijski smatruju učenje ove dove pohvalno. To je stavi drugi učenjaka, Neki navode posebno dovu koju je lijepo učiti na ovom mjestu. To je dova Enesa i Malika. Allah matira fi dunia hasara, fi dunia hasara, fi hasara. Što se tiče ovih dova koji su došli od poslanika, sa ova sredo, najbolje je praktikovati kombinovano, kombinovano praktikovati učenje dova, jer, jer sve što je došlo znači, na više načina, treba praktikovati kombino radi očuvanja sunneta poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ivan Šokjani kaže u fikcijnom djelom se nalaze ove koje nisu prenesene u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam najbolje je praktikovati ono što je navedeno u vjerovostavnim predajama. Sve što kaže šeheh Mohamed Šukajri i Ibn Sremini drugi. Što se tiče broja tekbira za dženazu namaz, Ibn Abi Leila kaže, kada je Zaid ibn Arkam kanjao dženazu, donio bi, kada bi Zaid, Zaid ibn Arkam kanjao dženazu, donio bi četiri tekbira. Jedan put je kanjao i učinio je pet tekbira. Upitao sam ga, zbog čega je tako postupio? Odgovorio je, tako je činio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Imam nevoj u komentaru ovoga hadisa, kaže, ovaj hadis je dokinut. O njegovom dokidanju sljedeći konsensus učenjaka. Ibn Abdelbele kaže, islamski pravnici složili da dženaza namaz sastoji da se dženaza namaz sastoji od četiri rekiata, od četiri tekbira, a ne više od toga. I ovaj konsensus spominje ima Mawardi i Kasim i Šaukjajem. U redu. Oni spominju konsensus učenjaka da se donese samo četiri tekbira. A vidimo da je ovdje Zedivno Arkan panjao i donio pet tekbira i upitao je kada je upita rekao da je tako činio poslanik sa osam. A skupina ovih učinjaka navode konsenzus da se čini da se, či, da se donose četiri tekbira. Mi kažemo, ako je ovaj konsenzus vezan za generaciju nakon ashaba, može proći. A međutim, ako je vezan za ashabe, ne može proći nikako. Za ashabe ne može proći nikako, jer vidimo da je Zaid ibn Arkam radio suprotno tome. A dok je jedan ashab radio suprotno tome, to se ne smatra više konsensusom ashaba. Ibn Abbas je klanjao dženazu namazi i učinio je tri učinjaka i činio je tri tekbira. I ovaj predaj je dosvora, kako kaže Ibn Hađ. Znači, nisa na četiri tekbira. Od Ana sa Ibn Malik, kaže, sinela se ovdje donosili tri tekbira za dženazu. Prenosi se da Ali radi Allah klanjao dženazu učesnicima bedra i donosio šest tekbira. Kada, je klanja, kada bi klanjao ashabima, donosio bi pet tekbirima, a drugim ljudima bi donosio četiri, četiri tekbira. Ovo se ono je dosta nepredajno sve vjerodostane predaje od sahaba poslanika sallallahu sallam. Pa gdje onda konsensus? Nema konsensus, konsenzus konsensus sahaba nema ga sigurno. Nema konsensus. A tamo gdje se razliš na sahabi, i gdje su činili jedni ovako, jedni ovako, mi ne možemo donijeti, možemo donijeti konsenzus da kažemo u smislu da je nešto preče na to što je došlo u sunetu poslanika sallallahu sallam. Može biti. Ali da kažemo da je dugo pogrešno ne možemo, jer su i ove neke predaje pripisane poslaniku sallallahu sallam. Ibn Rušt kaže, ashabi su se uveliko razrešli ako broje tekbira za dženazu namaz. Kaže Ibn Kajim, nakon što je spomenuo ove predaje, poslanik sa Allahom sveme nije zabranio da se donese više od četiri tekbira, već je donosio više od toga, kao i njegovi ashabi nakon njega. Zato nema opravdanog razloga za odbacivanje i ostavljanje rada po ovim predajama. Znači, sve što je došlo treba raditi. Međutim, ovaj, vidjet ćemo formu koja je došla najčešće, koja je bila, ali ono sve što je došlo u sunnetu, mimo toga smatra se znači ispravno. Na osnovu ovoga vidimo da je dozvoljeno da čovjek u unese ponekad zelenazu pet tekbira, ovaj, ali ako se treba ograničiti na neku formu, onda neka se ograniči na četiri. Zato što je to došlo, što je to je bila pretežna praksa poslanika sallallahu alaihi sallam i njegovih ashaba. I isto tako treba da ima u obzir podrebne gdje se nalazi. Dođe čovjek sad u podeblje, sklanja četiri tekbira. Niko ne zna ništa. I on sad dođe peti tekbir. Če ga biti opancima gađa. Razumijete, ljudi ne znaju, prvi put ti donosiš peti. Kao kad bi ti klanjao četiri rakijata podne i sad se digneš na peti. Ljudi ne znaju to. Znači, treba imati čovjek u obziru, treba imati u obziru, znači podeblje, gdje je došao i kome klanja i tako dalje. Ako hoće da ukaže da sumnje, da se može reći drugo rata, da, da lijepim znači, način da to kaže i tako dalje, ne da to odmah praktikuje pa da napravi znači, nered smutnju. Što se tiče 3, 6 i 7 tekvira, to se radi o postupnjama sahaba poslanika sa Pa je preče držati se čega? Hadisa. Znači 4, 5 smo kazala, 4 opet kudi kamo jače. U jednom hadisu se navodi da je vjerovjesnik sallallahu sallam klanjao u dženazu Hamzi radijallahu anu i donio 9 tekbira. Šejh Albani u je smatrao dobro. Devet tekbira mu dobro. Kod Tahavije je predaja, nepoznata je predaja prilično. Mi smo samo ovako uspuno spomenuli ovdje u knjizi Buduze sredi da se ne, ne propusti ne, ne o to što je spomenuto. Ali, ovaj, a, a, nije poznato kod islamskih učenjaka da se Ne znam da ima i kod pravnika da je kazao da se prosi devet tekbira. Možda je to bilo samo ovaj, Hamzi specifično za njega. Možda je predaja da i Iako kažemo šeha Albanije ocenio dobro, a sigurno šeha Albanije ovaj, imamo ovoga vremena za hadijsku nauku. Ima u jednoj predaj da je klanjao deset, da je donio deset tekbira Hamzi, ali ta predaj je potpuno ništa. Ispravnija ova sa devet. Zatim će se preselamiti na desnu i levu stranu. Ibn Mesud, Allah, je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktikovao tri stvari koje su ljudi zapostavili. Jedna od tih stvari je preselamiti na dženazi kao na propisanim, kao na propisanim namazima. Imam ne ovi šeha Albani u predu ispatili dobro. Da se preselami znači na dženazi kao na propisanim namazima. Ovo više je zastupio učinjaci hanetijske i neki učinjaci šafijske pravne škole. Međutim, većina učenjaka iz zanijih potrednjih generacija smatra da se preselamiti samo na jednu stranu ovaj postupak dokazuje predajom koji Ebu Horeire kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je klanjao dženazu, donio četiri tekbire i presalamio na jednu stranu. I presalamio na jednu stranu. Misli se na desnu stranu. I citiranu predaju potvrđuje predaju ovu mame u kojoj se kaže sunete na dženaze na vazu presalamiti tiho u sebi na desnu stranu tiho u sebi kod desnu stranu. Prenosili su skupina sahaba da su na dženazi predavali salam samo na jednu stranu. To se prenosio Ibn Omara, Ebu Umame, Ibn Sehla, Wathira Ibn Leskan, Leskan. Imam Hakem kaže, prenosi se u vjerodostojnim predajama da su Alija ibn Abi Talib, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Džabir, Abdullah ibn Abi Aufa, Ebu Hureyre predavali selam samo na jednu stranu. Ovo je također stav Ibn Sirina, Hasan al basrija Asidir ibn Džubera, Atala, Džabir, Džabira, Džabir ibn Zejda, Mekhula, Ibrahima Nehaja, Sufjana Ceulija, Ibn Ujejne, Ibn Barek, Ahmed Ishaqa, Waqija, učenjaka Ahnefiske, Hambelijske pravne škole numunzire većine učenjaka iz prvih potrednjih generacija. Znači, većina učenjaka smatra da se predaje selam na samo desno stranu, ne na lijevu stranu. No, međutim, vidimo da jedno i drugo mišljenje je građeno na autentičnim argumentima. I znači da se može da ispravo preda selam i na jednu i drugu stranu, zato ono što vidimo u našim podnebljima ne trebamo osuđivati. To je došlo vjerodostojnim predajama. Otprilike, slučaj ovdje kao slučaj sa ikametom kako ispravni kamet koji se čini kao ezan, tako ispravni i skraćeni kamet, iako je skraćeni kamet ispravni. Jači su hadis koji govori o tome, a međutim došlo je, i ovo je znači došlo u sunetu, tako da ne treba to osuđivati, ali ako bi trebali da uzmemo jače više, onda bismo kazali da jače više na desnu stranu. Zato što je to praksa većine salafa. Zato što je to praksa većine, izrazite većine salafa. Islamski učenjaci razilaze da li će imam preselamiti tihim ili povišenim glasom. Pazite. Imam kraja ženazu i da li će preselamiti tihim ili povišenim glasom. Petona preda jebu umame ukazuje da je sunnet preselamiti tiho u sebi. Jer je rekao da je sunnet da se preselami tiho u sebi na desnu stranu. Prenosi se da Ibn Abbas kada bi klanjao ženazu preselamio prigušenim glasom i običaj zastupaju Ali ibn Abi Talib, <clears throat> Ebu Umame, Sejid ibn Džubeir, Ibrahim Nehaj, neki hanefijski pravnici, neki hanefijski pravnici, imam Šafi, Ahmed, imam Malik po jednoj verziji. To drugi dio islamskih učenjaka smatra da će imam preselamiti da ga čuju muktedije koje su neposredno iza njega. Znači, samo da ga čuju muktedije koje su iza njega. I ovo je stav Ibn Omar, Ebu Holeir, Ibn Sirina, Hasan Basri, Ebu Hanife i neki anefijski pravnika, Eseurija, Eleuzarija, imama Malika po drugoj verziji i drugi učenjaka. Neki islamski učenjaci hanetijske pravne škole smatruju da će čovjek preselamiti tako da ga čuju oni u prvom safu iza njega. A od taj prvi saf preselami da čuje drugi saf, a drugi na treći i tako do kraja safova da se znači čuje taj selam. Znači da sunete da se preselami nije sunet da se diže glas preselam. Iako preselamio na glas da to bude ipak ovaj, onako samo da čuju, znači, oni safovi, prvi ili drugi safovi koji za njega. Ovo je sigurno isključeno dženaza, recimo, u, kao recimo, haremi, medijinski ili mekanski, ili druge džamije gdje ima jako veliki broj safova, gdje recimo, eh, i gdje ima ljudi koji klanjuju, na primjer, u podrumu, pa ne znaju za selam i tako dalje, onda ima mora preselam i se tako, da ga čuju ljudi. Jer protivno će trajati selam do naradnog namaza, tako. Šta mislite kada bi svaki saf čekao drugi da presela? Mislim da to dugo potraje. No, međutim, ako se radi ovako, onda je bolje preselamiti malo, bar tišim, tišim u glasu. Yes. Obavljanje namaza ženaze namaza u džamiji. Pa ćemo ovim pogledom više ova tada završiti, a ovim ćemo naslovom završiti poglavlje žena, eh, ženaze namaza dženaze namaza, ne dženaze kao predmeta. Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju, imaju dva mišljenja. Znači, da li je dozvoljeno obavljati dženazu u džami? Većina pravnika dozvoljava da se klanja u džami, znači da se obavi dženaza namaz u džami, kada je umro Sehr, e, Sad ibn Abi Waqqas, Aisha radijallahu ta'ala anha je kazala, unesite ga u džamiju i klanjajte mu dženazu. Neki ljudi osudiše Aishin postupak, Kada je to čula Ajša, rekla je, ovdje nismo spomenuli, ali sjećam se od predaje, rekla je, kaže, kako ljudi, kako su brzi na jeziku, kaže. Kako su, kaže, ljudi brzi na jeziku. Jer čovjek dok čuje nešto novo, odmah mu je, po prirodom to osudi odmah. Ajša kaže, kako su ljudi brzi na jeziku, kaže, tako mi je Laha poslanik na me, je klanjao dženazu uh, e, Suhejnu, Ibn Bejdao i njegov brat u džami. Ja vidjela od poslanika, sa Olavsaname da to čini, i mene sada osuđujete, znači, osuđujete moj, moj postup. Neki učenjaci smatruju da je ovaj hadis dokinut zašto nema šta? Argumenta. Jer da bi znali da je jedan hadis dokinut, moramo znati šta? Moramo znati jednu dvije stvari. Da imamo dokinuti i dokidajući hadis, kao na primjer hadis dozvolio sam vam posjeći, a, zabranio sam vam posjećivanje kaburova, posjećivajte ih sada, jer oni vas posjećuju na ahiret. Jer ovaj hadis dokinut, ovaj prvi hadis. Jer je drugi ga dokinuo jasno. Znači moramo imati to ili da znamo vrijeme kada je izrečen jedan i drugi hadis. Imamo dva hadisa koji su kontradiktorni. A ne znamo kada je izrečen jedan i drugi. Islamski učenjaci kažu, jedni kažu ovaj je dokinuo ovaj, a ovi kažu ovaj je dokinuo ovaj a u stvari nijedni drugi nemaju vrijeme kad je izrečen hadis. I za tu većinu hadisa mi ne znamo vrijeme kada su izrečeni ti hadisi, pa ne možemo tako lako pristupiti traženju doktrinu i do, do, hadisa, osim da znamo da je taj hadis rečen, na primjer, na bitci na, na Hajberu, pa je nakon toga ovaj rečen prije toga, pa ova je bitka bila prije ove, pa se, znači nekako može uskladiti, međutim, ovaj, tu se e, tu je preče pristupiti pomenenju e, znači, dvije skupine argumenta. A, znači, nemamo argumenta o dokidanju hadisa, to je prvo. A drugi učenjaci kažu da je klanjanje dženaze, da je dženaza bila, odnosno me, da je bio van džamije. Sad kažu da je, da je bilo e, ovo izrišto da je vedno za Suhejla, a, e, e, a, a, njegovog brata, no, međutim, mi zato nemamo argumenta. Jer da bi to vedno samo za njih moramo imati šta? Da kaže Allahov poslanik, u redu, njima ćemo klanjati, samo, samo ćemo njima klanjati u džamiju. A što je bilo izrešito za njeno. Međutim, nemamo ni zato argumenta, a, pa ne možemo znači to prihvatiti, a, jer se navodi vjerodostavim predajima da su i drugim ashabima klanjate dženaze u džami, Ebu Bekru i Omar, to spominje o njih. Neki učenjaci govoreći ome hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha kada je kazalo deste ga u džamiju u ibn Beokasa, kaže da je dženaza obavljena u džamiji, da je med bio van džamije. Što je dozvoljeno? Znači da ljudi klanju u džamiji, ali mejit gdje? Van džamije, naprijed bude ispred van džamije. Kako će mi kazati, kako ćemo ovim pobiti, kako ćemo hadisom pobiti ovako razumijevanje? Oni kažu, mejit je bio van džamije. A oni su ispred njih, nije bito, sa strane nije bito. A oni su džamije klanjali. A mi kažemo, ne, mejit je bio u džamiji. Kako ćemo to, kako ćemo to pobiti stavovi? mora, mora da bude sprem glave ili sprem kukova. Buhari, pa je Allahom rekao, ha ti smesti ga u džamiju, pa Ona kaže, uneste ga u džamiju. Pa je ona, a vidite kako, vidite sad, odmrano sad povezati. Ona je rekla, uneste ga u džamiju. Pa je ona postupkom poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je klanjao Suhejlu i Bejbao, Ibn Bejbao, njegov bratu, dženazu u džamiji, na osnovu tog postupka Allahov poslanika dokazala pa kazala uneste ga u džamiju. Razumijete? Što znači da je Suhejl i njegov brat da su bili gdje? U džami dok im je klanjata dženaza. Jer ne mogla Aisha dokazivati tom predajom pa da kaže nije dženaza. Jer kaže se dženaza je klanjata u džami, u redu. Ali možda je bio van džamije. Kažemo, jeste, može biti tako. Da nije riječi Allah, Aisha radijal anha, uneste ga gdje? U džamiju. Pa je ona postupkom Allahovog poslanika dokazivala unošenje mejta u džamiju. Što ukazuje da je mejt, znači ovo je a, razumijevanje, znači razumijevanje hadisa. I svatanje iz i sada je ipak bejt bio u džamiji. U jednom hadisu koga prenosi Ebu Horeira, kaže poslanik Salasana, ko klanja dženazu u džamiji nema ništa. I učenjac koji na navode ovaj hadis. Odmah, kažu nema ništa. Hadis nije jasan, nema ništa. U drugoj predaji nema ništa od grija. Nema ništa od grija. A pored toga, hadis je daiv. Pored toga, hadis je daiv i ne može koristiti kao, kao argument. Jer su vrhunski hadijski eksperti pregovorili tome hadisu. Dakle, dozvore je obaviti ženazu namaz džami, našto ako za to postoje validni argument, validni razlozi, kao na primjer da je nepogodan teren, vremenske nepogode, kiša, snijeg, strah nekakav napolju da, da se vide ljudi, znači napolju da su došli i tako dalje. Sve su znači argumenti, uh, ovaj, sve su znači razlazi zbog koji je dozvoljeno obaviti ženazu namaz u džami, iako je preče to učiniti vani. Jer je to bila, znači, to je bila fetižna praksa poslanika sa osrednjem, zato ono što vidimo znači u našim džamijama, ne treba osuđivati, bolje kad smijemo džamija da se vani, da se vani kaliju ženaze, to je bolje i to je preče, jer je tako bila praksa poslanika sa Allahom. Kada donosimo samo par još pitanja koje nismo spomnjali ovdje u knjizi, možete i pribiližiti sebi. Kada donosimo ovaj... Kada dolazi dženaza, ne mora se kazati da je muško, žensko, dijete, ne mora se to govoriti. Nije obavezno kazati da kazati odrasla ženska osoba, ne mora spomenuti. Ali lijepo da se spomene da znam ja kada dobijem da kažem da okrenem dovu, da dovim u ženskom rodu, tako? O, gospodar moj, oprostio ili oprostim ili oprosti ome djetetu i gospodaru moj, tražiš da Allah ženu učini saburlju njegove roditelje, da i nagradi, tako je, na saboru koga su podnijeli, ako je dijete. Ako je starija osoba umrla koja je imala 90 godina, vjerojatno da nimo imao roditelja, tako, pa nećeš znači dobiti time. Znači, postoji, postoji znači, ovaj, a, eh, a, eh, eh, korist da se zna šta je, ali ako ne spomene se, tebi je dovoljno da nijetiš dženazu, mejtu koji je ispred tebe. Ne mora znači za cijelo. Ovo je, tako je, mnogi pitaju šta da ja nijetim. Nijetiš dženazu meitu, je tako? Pa ako bude bio muško, hajde. Bude bilo žensko, hajde. Bude bilo dijete, hajde. Bito je znači da si dovio. Da si dovio za meitu. Što se tiče dženaze, žene klanjaju dženazu kao muškarci. Žene mogu klanjati znači, dženazu namaz kao muškarci. Nema ništa što u šarijetu razlikuje i da odvaja žene od muškaraca mogu klanjati znači dženazu, da govorimo o dženazi namazu, da govorimo o, plaćenju, o praćenju dženaze, o tome ćemo posebno govoriti. Znači dženaza, namaz, kao namaz, mogu je klanjati muškarci i žene. Ima kod Ibnu Mađe predaje da su žene klanjale dženazu poslaniku sallallahu sallam. Ima predaja kod Ibnu Mađe da su žene klanjale poslaniku sallallahu alaihi wa sallame dženazu namazu. Ali ova predaja daif bilježi, kaže Ibnu Hađer da je daiv. Imam Ahmed je svome sinu, Abdullahu, naučio ga je sto hiljada hadisa. Kad je sve naučio, kaže, sine, to sve daiv hadis. <laughs> mali, kad se ovaj sin Abdullah, rahmetullah, on ima mehal sunata, on džemata, ima svoje dijelo, es sunne. Ovaj, on je, jer jedan, on je prenio nam musne od svoga oca. A ne učio kare ti sine to skare da i sad uči vjero dostane hadis. Jeste. Dozvoj se tako da se klanja jedna dženaza namaz, a više osoba. To je vi kad na hađi na umru, dosta puta se kaže salatu ala lemuat, namaz mrtvima, pa se donese, na primjer, tri, četiri čovjeka, dvije žene, troje djece i tako dalje. I ljudi nastoje donose, znači, u hareme tamo gdje se da više ljudi znači obavi dženazu namaz. Yes. Ovde je to pitanje koje je od sporednih pitanja fikski vezano za dženazu. Kada čovjek zakasni na dženazu. Kako na klijeti? Ti si zakasnio na podne, propuštao dva, klanjaš još dva i hejr. Ali šta ćeš kad na dženazi zakasniš? Tu istavski učenci pa imaju različite mišljenja. Različite mišljenja ovaj onako zaključak ti mišljenja, budući da nemamo puno vremena sigurno da, da rastresamo to pitanje, a, kažu, ako se dženaza diže, ti si na primjeru sa pojma dženaza, ti se diže i prolazi tuda, onda moraš prekinuti, prekini se imamo. Da ne bi ti sad stajao, ti klanjaš sam i učiš dovu, a ljudi prolaze, smetaš i tako dalje ne. Kaže, onda preselam se imamo. U protivnom, nakonaj još dva ako Naklanja još e, dva, dva, dva bilo da nisi još, pa naklanja. Međutim, postoji jedna, ovdje je prosto jedna problematika. Šta ako ne znaš koliko imam, koliko imam tekbira panja? Ti misliš četiri, a on panjao pet, a ti zdužaj sveti mama. To je navjelo neku ulemu da kažu nema naklanjavanja. Budući da ne znaš, možda je tri, možda je četiri, možda je pet, možda je klanio devet, možda je klanio sedam. Po, po, as. Ako ne znaš koliko imam, kažu radio, budući ako, ako se zna u podrebu gdje čovjek živi da se klanja četiri, to je druga stvar. Međutim, ako ne zna, kaže onda neće ne klanjati. A tu su velika razilaženja. U svakom slučaju vidio sam neke učenjake, a ovaj, savremene da kažu, čovjek je tu slobodan, ima polju slobodnog izbora, ako hoće da naklanja, neka naklanja, ako neće da naklanja, neka, neka preselavi sa imamom, to će biti dovoljno. Thank you. I još jedno pitanje. Čovjek ušao u džamiju i klanjao dženazu i hoće da sjedne. Je mu to dovoljno za tehijetu mjesečinu? Ne. Poslanik sa osnovne kada kaže da se ne sjeda niko dok ne klanja. On je ušao i klanjao i hoće da sjedne. Dženaza se razlikuje po svojoj formi od ovih namaza. Ali je šta, ovaj čovjek je kla, je on klanjao. Jer se na njega odnosi riječ klanjao. Klanjao je. Ha? Šta će ovo nam? Šta će mu kazati? Skonta ćemo kasno. Molim? Može, jer skonta kasno. Skontate malo, ha? Pa, ispravno je da ne vrijedi. Jeste, i ono sad Isak kaže, neka ne sjedi dok otklanja dva rekiata. Jer ovaj klanja dva rekiata? Nije. I čak da toga nema, Vamo kada spominje neka ne sjedi dok ne klanja, ovo dok ne klanja se odnosi na što? Na poseban namaz. Kad ti neko rekao nemoj sjedat dok klanjaš, prvo klanjaj. Sklanj džanazu. Klanjiš dva rekiase. Dok ti kaže klanjaj, u, znači ko tebe ima razum ili ko tebe ima znači, ta riječ, pojam klanjaj, znači ima svoju formu. A to je dva rekiata da klanjaš. Tako da ovaj, da neće znači da nije dovoljno da čovjek klanja dženaz, pa da nakon toga sjedi. Kažem, klanja dva rekiata, pa onda sjedi. Allahu Teala alem, osallu Allahom, radim ina Muhammedu.